كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Əmmə və əziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edir.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 Allahın ayələri onlara oxunduğu zaman onların imanı artar və yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edər, namaz qılar və Allahın onlara verdiyi ruzudan Allah yolunda xərcləyərlər. Məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün Rəbbi yanında dərəcələr, bağışlanma və bolluca ruzu vardır. Bugün mən sizə bu ümmətin ən şərəfli və ən abid möminlərindən, ta belə böyük tabinlərdən olmuş Zeynül Abidin ləqəbi ilə tanınmış Əbu Abdillah Ali ibn-i Hüseyin İbn Ali İbn Abi Talib Əl-Həşimi rahiməhullah barədə danışacaq. Mövzuya başlamazdan əvvəl Gəlin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin zürriyyəti ilə tanış olaq. Uca Allah Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə 7 övlad bəxş etmişdir. Onların dördü qız, üçü isə oğlan uşağı olmuşdur. Oğlanları Abdullah, Qasım və İbrahim, üçü də uşaq ikən vəfat etmişdir. Qızları isə böyüyüb həddi buğa çatmış və ərə yetmişlər. Böyük qızı Zeynəbin Əbul Aslan Umana adlı qızı və Abdullah adlı oğlu olmuşdur. Abdullah uşaq ikən vəfat etmiş, Umana isə böyüyüb həddi bulğa çatmış və ərə getmişdir. Lakin ondan olan uşaqlardan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin nəsli davam etməmişdir. Ruqiyyəni isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Osman ibn Affan radiyallahu anhüyə ərə vermişdir. Lakin ondan övladı olmamıştır. Rukiye vefat ettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Kulsum'u Osman'a ele vermiştir. Osman'ın Ummu Kulsum'dan kızı olmuş lakin o körpeyken vefat etmiştir. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatima'ni Ali ibn Abi Talib'e ele vermiştir. Ondan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört nevesi olmuştur. Həsən, Hüseyn, Zeynəb və Ummu Kulsum radiyallahu anhum. Ummu Kulsum Ömər ibn Xattabı ərə getmiş və ondan dünyaya iki övlad gətirmişdir. Lakin hər ikisi uşaq ikən vəfat etmişdir. Zeynəbi isə Abdullah ibn Cəfər almış, ancaq ondan övladı olmamışdır. Demək, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin nəsli yalnız Həsən və Hüseyin radiyallahu anhümədən davam etmişdir. Yəni, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin nəslindən olduğunu iddia edən hər kəs bu iki sahabədən birinin nəslindən ola bilər. Məlumunuz olsun ki, Hüseyin radiyallahu anhümanın övladlarının hamısı Kərbalada onunla birlikdə şəhid olmuşlar. Yalnız Zeynül Abidin'dən başqa. Belə şəxsiyyətlər barədə danışmaqda məqsədimiz budur ki, onların ömrü boyu nələr etdiklərindən, necə kişilər olduqlarından, nə səbəbdən Allah yanında hörmət qazandıqlarından, ha belə insanların gözündə ucaldıqlarından və dillər əzbəri olduqlarından xəbər tutaq. Sonra da çalışaq ki, onların yolunu, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub gedək. Müdrik adamlar deyərdilər, əməli salih insanlara oxşamağa çalışın. Çünki əməli salih insanlara oxşamağın özü də bir fəzilətdir. Zeynalabidin də belə əməli salih insanlardan olmuşdur. Diqqət edin, bir var deyəsən, filan kəs abiddir. Bir də var deyəsən, filan kəs abidlərin yaraşığıdır. Yəni, abidlərin xeyirlisi, abidlərin fəzilətlisi, abidlərin şərəflisidir. Ali ibn Hüseyin rahimahullah həm də Səccad ləqəbi ilə tanınmışdır. Səccad, yəni çoxlu səzdə edən deməkdir. Ali ibn Hüseynin bu ləqəbindən onun olduqca çox namaz qılan abid adam olduğu aydın olur. Gəlin, baxaq görək, biz onlar kimi ola bilərikmi? Biz belə şəxsiyyətlərin həyat tərzini oxuyub öyrənirik ki, onlardan ibrət götürək. Müdrik adamlar deyərdilər, əməli salih insanlar kimi olmasanız da onlara oxşamağa çalışın. Çünki əməli salih insanlara oxşamaqla uğur qazanmaq olar. Bizdə vallahi ki, ancaq uğur qazanmağa və cənnət əhlindən olmağa çalışırıq. Uza Allah uğur qazanan möminləri Kur'an-ı Kərimdə belə vəsb edir. İnnəmə kənə qavləl mü'mininə idə du'u Allahi və rasulihi liyəhkumə beynəhum ən yəqulu səmi'nə və ata'nə və uləyikə humul müflihun ومن يطع الله ورسوله ويتق الله ويخشى الله ويتقه فأولئك humul الفائزون Aralarında hökm vermək üçün Allaha, onun rəsuluna çağırıldıqda möminlərin sözü ancaq eşidirik və itayət edirik demələridir. Nizam tapanlar da məhz onlardır. Allaha və onun rəsuluna itayət edənlər, Allahdan qorxub günah işlərdən çəkinənlər, məhz onlar uğur qazananlardır. Biz onların həyat tərzi ilə indiki müsəlmanların həyat tərzini müqayisə etsək, görərik ki, onlar etdikləri əməllərə görə uğur qazandılar, ucaldılar və dillər əzbər oldular. İndikilərin isə bir çoxu əksinə ziyana uğramış, getdikcə rəzil olur və unudulurlar. Bəs bu zillətdən və razalətdən qurtulmaq üçün nə etmək gərəkdir? Diqqət edin, Bu xüsusda Uca Allah buyurur, Yə eyyuhəl-ləzinə əmənu, in tənsurullahə yansurkum və yüthəbbit əqdəməkum. Ey iman gətirənlər, əgər siz Allaha, Allahın dininin yayılmasına kömək etsəniz, Allah da sizə köməklik göstərər və sizi sabit dəvəm edər. Bir zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhaya demişdir. Allahın dinini qoru ki, Allah da səni qorusun. Allahın dinini qoru ki, Allahı hər zaman yanında görəsən. Ha belə, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh demişdir. Biz Allahın İslam dini sayəsində uzatdığı bir ümmətik. Nə zaman ki, İslam dinindən başqa bir vasitə ilə uzalmağa can atacaq, Allah bizi zəllil edəcək. Həmçinin İmam Malik İbn Ənəs rahiməhullah demişdir. Bu ümmətin əvvəlinciləri nəyin sayəsində islah olmuşlarsa, axırıncıları da yalnız onun sayəsində islah ola bilərdir. İmam Malik rahiməhullah demək istəyir ki, adam yalnız onu yaradan Allahın buyruqlarını yerinə yetirəcəyi təqdirdə islah oluna bilər. Lakin Allaha şükürlər olsun ki, hər zaman bu ümməti düz yola yönəldən alimlər göndərib və göndərəcəkdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm bu xüsusda belə buyurmuşdur. Allah bu ümmətə hər yüz ilin başında bu dini təzələyən kimsələr göndərir yəni unudulmuş dini ayinləri yada salan, haqqı bərqərar edən, batili aradan qaldıran və beləliklə də müsəlmanları Allahın yoluna təşviq edən imamlar, övliyalar və alimlər. Zeynul Abidin Rahiməhullah da belələrindən idi. Zuhri onun barəsində demişdir, mən Qureyşlər arasında Hüseynin oğlu Əlidən daha vəzilətlisini görməmişəm. Yahya ibn Səid el-Ənsari demişdir, filan hədisi mənə Hüseynin oğlu Əli rəvayət etmişdir. O qureyşlər arasında gördüyüm ən fəzilətli insandır. Həmsinin. Rəvayət edilir ki, bir gün bir nəfər Səid ibn Museyyibin yanına gəlir, deyir, mən filan kəs kimi zahid adam görməmişəm. Səid ibn Museyyib ondan soruşur, sən Hüseynin oğlu əlini görmüsənmi? Adam xeyr deyə cavab verdikdə Səid ibn Hüseyin ona deyir Vallahi mən ondan daha zahid insan görməmişim. Ali ibn Hüseyin öz dövrünün böyük fəqihlərindən olmuşdur. Alim olmaqla yanaşı o həmçinin gizli sədəqə verməklə də məşhurlaşmışdır. Sual verilə bilər ki, əgər o gizli sədəqə vermişdirsə, Bəs necə olmuşdu ki, məhşurlaşmışdı? Diqqət edin, bunu hər şeyə qadir olan Allah ancaq istədiyinə nəsib edir. Kim nəyə can atırsa, vallahi ki, qardaşlar, Allah ona onu nəsib edir. Zeynəl Abidinə də həyatda ikən gizli sədəqə vermək, vəfat etdikdən sonra isə məhşurlaşmaq nəsib olur. Həyatda ikən o Gecələr kasıbların evlərinə gedər, verəcəyi sədəqəni qapılarının önünə qoyub, sakitcə oradan uzaqlaşarmış. Zeynəlabidin vəfat edənə də bu kasıblardan heç biri bilmirmiş ki, bu sədəqələri onlara verən kimdir? Allahdan başqa heç kəs bilməsin deyə Zeynəlabidin verəcəyi ərzaq kisələrini özü daşıyarmış. Kasıblar deyirlərmiş ki, Mədinədə yüzə yaxın kasıb ev vardı ki, bu evlərə vaxtaşırı gecələr sədəqə gətirirlər və onlar fəcirdən əvvəl qapılarının önündən həmin sədəqələri götürərmişlər. Lakin bunların kim tərəfindən gətirildiyini bilmirmişlər. Nəhayət, Əli ibn Hüseyin vəfat etdikdən bir ay sonra biz başa düşdük ki, bu sədəqələri gətirən Ali ibn Hüseyin. Zeynəl Abidin vəfat etdikdən sonra onu yuyan adamlar deyirdilər ki, onun gecələr kasıblar üçün daşıdığı ərzaq kisələri kürəyinə iz salmışdı. Həmsinin rəvayət edilir ki, Hüsəmə bin Zeydin oğlu Muhammed ölüm ayağında ikən Zeynəl Abidin onun yanına gəlir və onun ağladığını görüb ondan səni ağladan nədir deyə soruşur. Məhəmməd ona mənim 100 min dinara yaxın borcum var deyəndə Zeynal Abidin deyir. Narahat olma, qardaş. Sənin borcunu mən ödəyəcəyəm. Sonra onun yanından çıxan kimi gedib onun borcunu ödəyir. Budur, mömin qardaşını sevən səxavətli möminin Allah üçün etdiyi yaxşılıq. Zeynul Abidin həm də çox ürəyi yumşaq və mülayim adam olmuşdur. Rəvayət edilir ki, onun bir cariyəsi var imiş. Bir gün bu cariyə ona bir qups, bir qab su gətirir ki, o dəstəmaz alsın. Birdən su qabı əlindən sürüşür və Zeynalabidinin başına deyir. Onun başını yaralayır. Zeynalabidinin qəzəbləndiyini görən cariyə dərhal ona bu ayəni xatırladır. وَالْكَاظِمِينَ عَنِ الْغَيْزِ Müttəqilər qəzəblərini boğurlar. Bunu deyəndə Zeynul Abidin deyir, qəzəbimi boğdum. Cariyə ayənin ardını oxuyur. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Və insanları əfv edirlər. Bunu deyəndə Zeynul Abidin səni əfv etdim deyir. və cariyə ayənin tamamını oxuyun. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah yaxşılıq edənləri sevir. Bunu deyəndə Zeynul Abidin deyir. Allah rızası üçün səni azad edər. Zeynul Abidin kölələrlə yumşaq davranardı. Kölənin yaxşı iş tutduğunu, yaxud onun tövbə etdiyini gördükdə bu əməlin mükafatı olaraq onu azad edərdi. Rəvayət edilir ki, o minə yaxın kölə azad etmişdir. Çox vaxt onları Ramazan və Qurban bayramlarında azad edərdi ki, onların bayram sevincinə daha bir sevinc qatsın. Zeynul Abidin hər dəfə kölələri azad etdikdə onlardan xaiş edərdik, üzlərini qibləyə tutub desinlər, Allahım, Əli ibn Hüseynin günahlarını bağışla. Sonra onlara yetərincə yemək, içmək, pul, para verib yola salardı. Özü də çox vaxt Allaha yalvarıb deyərdi, Allahım, aşkarda gördüyüm işlərin riyaya çevrilməsindən və gizlində gördüyüm əməllərin puç olmasından sənə sığınır. Allahım, mən xətaya yol verdiyim zaman xətamı bağışlayan yalnız sənsən. Elə isə mən xəta etdikdə xətalarımı bağışla. Budur Allahdan qorxan Əməli salih, mömin adamın gözəl əxlaqı. Zeynul Abidin həm də çox müttəqi, zahid adam olmuşdur. Tavus ibn-i Keysən rəvayət edir ki, bir gün mən Əli ibn-i Hüseyni Kəbənin yanında durub dua elədiyini və hönkür-hönkür ağladığını gördüm. Nəhayət o sakitləşdikdən sonra mən ona yaxınlaşıb dedim, Ey Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin nəvəsi, niyə bu qədər sıxılırsan? Sənin elə üstünlüklərin var ki, mən sənin bağışlanacağına ümid edirəm. Zeynulabidin soruşdu. Nədir onun? Tavus dedi. Birincisi, sən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin nəvəsisən. İkincisi, baban sallallahu aleyhi və səlləm sənə şəfaatçilik edəcək. Üçüncüsü də Allahın rəhməti. Zeynəl Abidin dedi, Ey Tavus, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin əhli beytindən olmağım mənə fayda verməyəcək. Çünki uca Allah buyurur, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيْذٍ وَلَا يَتَسَالَمُ Sur üfürüləcəyi gün onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq. Onlar bir-birindən hal əhval tutmayacaqlar. Babamın sallallahu aleyhi və səlləmin mənə şəfayətçi olmasına gəlincə, bil ki, o istədiyi kimsəyə şəfayətçilik edə bilməyəcək. Çünki uca Allah buyurur, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَبَى Onlar yalnız Allahın razı qaldığı şəxslərdən ötürü şəfayətçilik edərlər. Qaldı ki, Allahın mərhəmətinə bu xüsusda Uca Allah belə buyurur. İnnə rəhmətəllahi qaribun minəl muhsinin. Həqiqətən, Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə yaxındır. Zeynul Abidin həmsinin möminlərə ehtiramla yanaşan, ələl xüsusda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sevdiyi kimsələri sevən bir adam idi. Cəfər Sadiq rəvayət edir ki, atası Muhammed Baqir ona belə demişdir. Bir gün bir nəfər atam Zeynul Abidinin yanına gəlib dedi, Əbu Bakır barədə mənə xəbər ver. Atam ondan Siddiqimi qəst edirsən deyə soruşdu. Adam təəccüblə dedi, sən ona Siddiq deyirsən? Atam dedi, vay sənin halına. Məndən də xeyirlisi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onu siddiq adlandırmış. Mühazirlər və ənsar ona siddiq demişlər. Kim onu siddiq adlandırmazsa, Allah onun düz adam olduğunu təsdiq eləməz. Həmsinin Həsənin oğlu Həsən rəvayət edir ki, bir dəfə mən əmim oğlu Zeynəl Abidinlə müqayizə etdim. Onun üstünə qışqırıb ona nalayiq sözlər dedim. Həmin an Zeynul Abidin mənə heç nə demədi. Sakitcə dönüb getdi. Sonra həmin günün axşamı gəlib qapımı döydü. Mən qapını asıb onu görəndə elə güman etdim ki, o mənim cavabımı verməyə gəlib. Lakin o dedi, qardaş, əgər mən səhv eləmişəmsə, Allah məni bağışlasın. Yox, əgər sən səhv eləmisənsə, Allah səni bağışlasın. Sonra o Esselamu Aleykum dedi və dönüb getdi. Allahdan istəyin budur ki, bizlərə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yolunu getməyi, onun sadiq davamcıları olmuş əhl-i beytinə və sahabələrinə oxşamağı, o şəxsiyyətlər kimi bu dünyada dillər əzbəri olub, yaxşı əməllərimizlə yadda qalmağı nəsib etsin. Amin üstəlik bizi ahirətdə öz kölgəsi altında və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin hovuzu başında toplasın və hamılıqla bircə cənnətə, özü də Firdos cənnətinə daxil olan möminlərdən etsin. Aqulu qavli həzə və əstəxfirullahi aleyhi və ləkum və lisəyil musliminə min kulli zəm fəstəxfiruhu və tubu ileyh innəhu huvəl qafur rəhim.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 Cəbrail əleyhissalam da həmin adamı sevir. Sonra Cəbrail əleyhissalam göy əhlinə Allah filan kəsi sevir, siz də onu sevin deyir. Göy əhli də onu sevir. Daha sonra yer üzündəkilər də ona rəğbət bəsləməyə başlayırlar. Yer üzündəkilər də ona rəğbət etməyə başlayırlar rəğbət bəsləməyə başlayırlar. Zeynul Abidin də belələrindən olmuşdur. Rəvayət edilir ki, Valid ibn Abdülməlikin xilafəti dövründə Validin doğma qardaşı Hişam ibn Abdülməlik Kəbəni tavaf etməyə gəlir. Tavaf əsnasında o nə qədər çalışır ki, Qaradaşa, Qaradaşa yaxınlaşsın, lakin yaxınlaşa bilir. Elə bu vaxt Zeynul Abidin Allahın evini tavaf etməyə gəlir. Və hər dəfə evi dövrə vurub Qaradaşa yaxınlaşdıqda cəmaat kənara çəkilir, ona yol verir. <clears throat> Və o rahat Qaradaşa yaxınlaşır, onu öpür. Hər dövrədə bu təkrar olunur. Hişam İbn Abdülməlikə bu çox ağır gəlir. Güya onu tanımırmış kimi isteza ilə bu kimdir deyə yanındakılara sual verir. Həmin vaxt məşhur şair Fərazdəq ləqəbi ilə tanınmış Həmməm ibn Xalib orada olur. Fərazdəq Hişamın sözünü eşidəndə ona bu Hüseynin oğlu Əlidir deyir, sonra da şeirlə ona belə cavab verir düzənliklər tanıyır. Onun ayaq izini, hər yer, hətta Allahın evi tanıyır bu kişini. Ən xeyirli bəndənin nəvəsidir bu adam. Təqvalı, pak, təmiz, məhşur şəxsdir bu adam. Qureyşli görəcək onu qürur hissi ilə deyər, bu kişidə cəm olub bütün gözəl xislətlər. Qaradaşa çatdıqda hər kəs yol verər ona. Daş sanki qucaq açar, bək-bək sarılar ona. Heybəti və həyası valih edir hər kəsi, deyib gülümsəyərkən gözəlləşir çöhrəsi. Bilmirsənsə əgər sən, Fatimənin nəvəsidir, babası nəbilərin sonuncu nəbisidir. Sənin bu kimdir sözün ona xələl gətirməz, ərəblər və əcəmlər bu zatı inkar etməz. Zeynul Abidin Rahiməhullah hicrətin 94-cü ilində 58 yaşında vəfat etmiş və Bəqi qəbirsanlığında dəfn edilmişdir. Allah ona rəhmət eləsin. Amin. Hamımızın adından Allaha dua edirəm ki, bizlərə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin və onun sadiq davamçıları olmuş əhl-i beytin, həvələ onun sahabələrinin yolunu tutub getməyi nəsib eləsin. Amin. Allahım, sənin məhəbbətini və səni sevənin məhəbbətini qazanmağımızı, sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli, o cümlədən də əhl-i beyti sevməyimizi səndən diləyirik. Allahım, sənin qəzəbinə düşar olmaqdan və sənin qəzəbinə yaxınlaşdıracaq hər bir günahdan, o cümlədən də əhl-i beytə nifrət etməkdən və bu nifrətə gətirib çıxaran hər bir yaramaz söz və əməldən sənə sığınırıq. Amin. Allahım, bizi həm bu dünyada, həm də axirətdə möhkəm qalacaq, qırılmaz və sarsılmaz iman qardaşlığından məhrum etmə. Amin. Və sevdiyimiz kimsələri yalnız sənin xatirinə sevməyi, nifrət etdiyimiz kimsələrə də yalnız sənin xatirinə nifrət etməyi bizə müvəffəq et. Amin. Allahım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, onun əhli beyti, onun sahabələri kimi olmasaq da, onlara oxşamağı, onlar kimi bir-birimizə cüzəşdə getməyi, bir-birimizi dəstəkləməyi, bir-birimizə dayaq olmağı və bir-birimizin səhvlərini vaxtında düzətməyi, beləliklə də qardaşlarımızı qorumağı, onları müdafiə etməyi, onlara zərər vurmamağı bizə müvəffəq et. Amin. Allah müsəlman kişiləri və müsəlman qadınları, mömin kişiləri və mömin qadınları, onlardan həyatda olanları və ölüb gedənləri bağışla. Amin. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə onlara qarşı kin, küdurətə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən şəfqətlisən, rəhimlisən.